Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, u serijalu emisija iz Riznica Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Naime, u ovom serijalu spominjemo hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasallam, njegove riječi, savjete, smjernice, upustva, I to je i takako bitno za svakog vjernika i vjernicu. Hadis, sunnet, Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, moraju biti pri svakom iskrenom vjerniku i vjernici. Jer je nemoguće praktikovati islam samo na osnovu Kur'ana, Allahove riječi. Brojni propisi, i čak vezani za temelje naše vjere, dini Islama, u Kur'anu su spomenuti općenito. Nisu pojašnjeni detaljno. Gdje je došlo pojašnjenje? Pojašnjenje je došlo u sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam njegovim riječima ili njegovim dijelima. Stoga, kao što izučavamo, čitamo, učimo, proučavamo Kur'an i Kerim, isto tako ništa manje trebamo čitati izučavati, proučavati i riječi dijela Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, odnosno sve ono što je vezano za njega našeg vjerovjesnika i miljenika Muhammeda alihi salatu wasallam. Za danas imamo jedan od posebnih hadisa i tekako korisni hadisa. Govore i ovaj nam hadis o međuljudskim odnosima – a dobro znamo kakvi su ti odnosi među nama. Možda smo nekada slušali, čitali kakvi bi ti odnosi trebali da budu, kako islam reguliše te odnose, nažalost, danas, nažalost, kod većine većine muslimana ti odnosi su poremećeni i nisu uopće usklađeni s propisima, principima eh, kojima nas podučava naša lijepa vjera dini, dini islam. Danas imamo jedan hadis koji nam govori o parničenju u islamu. Odnosno, optužbi i odbrani. Kada se jedna osoba optuži, kako, na koji način, na osnovu čega se može optužiti tak tako, ili postoji neko pravilo, i kako da se druga strana odbrani. Pa poslušajmo taj hadis, i neke poruke i pouke iz ovog i takako bitnog hadisa. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kada bi se davalo ljudima ono što oni traže, bilo bi ljudi pojedinaca koji bi tražili tuđe imetke i tuđu krv, odnosno živote. Međutim, onaj koji traži dužan je donijeti dokaz, a onaj koji se brani, koji negira optužbu, ono zašto se optužuje, on je dužan da se zakune, da nije tako. Dakle, Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi nam hadis da je Allahov poslanik alejhi salatu ve rekao kada bi se davalo ljudima ono što oni traže, što oni prizivaju, bilo bi ljudi pojedinaca koji bi tražili tuđe imetke i tuđe živote, tuđu krv. Međutim, onaj koji traži, odnosno onaj koji tuži, dužan je donijeti dokaz, a onaj koji se brani, dužan je da se zakune. Prenosilac ovog hadisa, kako smo čuli, je časni plemeniti ashab Ibn Abbas, radi Allahu anhuma. Amidžić Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Osoba za koju je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam nekoliko puta učio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i u toj dovi tražio da Allah subhanahu wa ta'ala podari hikmeta, podari mudrosti, podari e, znanja u vjeri, da ga poduči propisima vjere i da ga poduči propisima Allahove dželavala knjige. I doista Ibn Abbas Amidžić Abdullah Ibn Abbas Amidžić Allahov poslanika alaihi salatu wasalam je nakon njega, vjerovjesnika sallallahu alaihi wasalam, bio najučeniji u Allahovoj knjizi najučeniji po pitanju značenja, tumačenja Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi. A mimo toga bio je također učen i u drugim oblastima, toliko da se za njega govorilo da je bahrul umme, da je more ummeta, odnosno da je on taj koji je pokupio svo znanje iz svih jeli, oblasti, oblasti islama. Bio je također mnogo pobožan, iako e, nije mnogo živio uz Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kada je preselio, kada je umro, otišao na bolji svijet vjerovjesnik alihi salatu wasalam, ovaj plemeniti ashab, njegov Amidžić ibn Abbas, imao je svega 15-ak maksimalno godina. Živio je iza Allahovog poslanika alihi salatu wasalam još mnogo, nekih skoro 60-ak godina i prenosio to ogromno znanje koje je stekao za kratko vrijeme od Allahovog poslanika alihi salatu sam svakako nakon smrti vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam on je znanje tražio i kod starih ashaba kod Omera radijallahu ta'alan kod Ebu Bekra i drugih ashaba i stekao, stekao na takav način ogromno znanje on nam prenosi ovaj hadis o dakle kako na koji način tužiti neku osobu i šta treba osoba koja tuži da donese sa sobom, kako da se odbrani druga strana. I ovaj hadis ne prenosi samo Ibn Abbas, radijallahu anhuma, već ovakve slične riječi prenosi Abdullah ibn Amro i Ebu Hureyre, radijallahu anhuma, kako su mnogi zabilježili. I ovaj hadis je vjerodostojan kod većine islamskih učenjaka. Bilo je učenjaka koji su hadis ocijenili dobrim, na manjem dakle stepenu od vjerodostojnosti i bilo pojedinih, vrlo, vrlo malo njih koji su ovaj hadis ocijenili slabim. Međutim, ovaj hadis su mnogi zabilježili, čak se dijelovi ovog hadisa nalaze i kod Buharije i kod muslima, tako dakle da, ako Bog da nema sumnje u vjerodostojnost ovog hadisa. Njega su, dakle, mimo ovih dijelova koji se nalaze kod Buharije i kod muslima, Zabilježili Bejheqi, zabilježio ga je Ebu Davud, Termizi, Nesai, Ibn Mađe, Ahmed, Ibn Hibban, Abdurazak, Tahavi, Tabarani u mnogim svojim dijelima i slično. Tako da je ovaj hadis, inša Allahu Teala, vjerodostojan. I islamski učenjaci su o njegovoj važnosti, njegovoj vrijednosti, značaju u islamu govorili mnogo. Tako da veliki islamski učenjak i autoritet Imam Neuji Rahimahullahu ta'ala kaže da ovaj hadis predstavlja veliko pravilo u šariatskim propisima. Po ovom hadisu mnogi propisi u islamu se odvijaju kod optuživanja, kod govora o drugima, prihvaćanju govora o drugima i slično postupa se po ovom hadisu kao što ćemo vidjeti na kraju nešto od poruka i pouka iz ovoga hadisa. Kaže Ibnu Daqiq Elid, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis je najbolja osnova za rješavanje sporova i nesuglasica. Po ovom hadisu najbolje se rješavaju sporovi nesuglasice. Neko je optužio nekoga, dobro, imaš li dokaz da, da tu svoju tužbu, za tu svoju tvrdnju? Ne može tek tako da ti se da ono što ti tek tako kažeš, to je moje, nalazi se kod njega i slično. Ne, već imaš li dokaz, dobro, ti prihvataš li ili ne prihvataš ovo za što si optužen? Ne prihvataš, zakuni se da nisi uradio i slično. Dakle, ovaj hadis je najbolja osnova za rješavanje sporova i nesuglasica, kako kaže veliki islamski učenjak, autoritet Ibn Deqiq al-Id, rahimahullahu ta'ala. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u ovom hadisu, لَوْ يُعْطَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ Kada bi se davalo ljudima, dakle onima koji nešto zatraže, kako bi da'wahum tek tako zatraže i kažu moj imetak, to i to nalazi se kod drugoga. Dakle, bez, ikakve tvrd, bez ikakvog dokaza, samo da kažu, kada bi se tako lahko davalo ljudima, ono što god oni zatraže, što kažu da je njihovo kod nekoga drugog, لَدَّا رِجَالٌ أَمَوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ Bilo bi ljudi, bilo bi pojedinaca, bilo bi ljudi, moguće dakle i više njih, koji bi tražili i metke drugih ljudi, koji bi na takav način dolazili do imetaka drugih ljudi i čak do njihovih života, odnosno do njihove krvi. Bilo bi ljudi, kada bi se davalo tek tako lahko, odazivalo njihovim pozivima, njihovim potrebama, njihovim traženjima, njihovim a, tužbama, optužbama, tako lahko prihvatalo se od njih, zasigurno bi bilo ljudi Iz ovoga zaključujemo da ima pokvarenih ljudi, da ima loših ljudi na Dunjaluku, koji vode računa samo o sebi. Kako kažu prvi šart za se znat, samo misle o sebi. Da dođu do imetka, da dođu do položaja, do funkcije, makar i da smaknu određene osobe s lica zemlje. Dakle, iz ovog hadisa se može zaključiti da ima loših ljudi na dunjalku i tekako. Koji bi tek tako tražili svoje imetke ili dolazili do imetka s druge strane, govorili moj imetak nalazi se tamo kod njega. On je uzorpirao moj imetak. On mi je ukrao to i to. On je ubio tog i tog mog. Kao što se spominje u Kur'anu, po čemu je i nazvana prva, druga sura u Kur'anu, El Bekara, krava, kako se spominje iz prethodnih naroda da je bratić ubio svoga Amidžu, on je jedini bio nasljednik. Taj Amidža nije imao djece, nije imao nikoga drugog od nasljednika, ostao je samo u životu i za njega njegov bratić. Pa je ubio svoga Amidžu da dođe do tog imetka i odnio ga u susjedno selo bacio pred vrata drugog čovjeka i optužio tog drugog čovjeka. Mrtvi, ubijeni, našao se pred tvojim vratima. Ti si ga ubio. Optužili su ga. Ovaj iz želje samo da dođe do imetka, tek tako lahko, kada bi se odazivalo njegovoj tvrdnji, da se postupilo tek tako, optuženi da je ubio, bez ikakvog dokaza, njegov život bi također bio doveden u pitanje. Međutim, Islam je postavio pravilo. Naša lijepa vjera je pravedna, precizna, želi svima dobro, mako oni bili. I pogledajmo, u hadisu se kaže, kada bi se davalo ljudima, bilo bi ljudi, nigdje se ne spominu muslimani. Samo. Da ovaj hadis odnosi se samo na muslimane. Ne, odnosi se na sve ljude. Kogod optuži, kogod bude optužen, treba na ovakav način da se riješi spor među njima. Bilo bi ljudi koji bi tražili i metke i živote drugih. Međutim, lakin, kaže poslanik Alehi Salusa, međutim, el bejinetu alel mudda'i, onaj koji optužuje, onaj koji traži i metak, kod drugog ili krv drugog, dužan je donijeti dokaz. Dokaz jeste sve ono što pojačava njegovu tvrdnju, što dokazuje njegovu tvrdnju da je istinita. Bilo to svjedoci, činjenicno stanje ili priznanje dotične osobe koja je optužena. Dužan je da dođe s dokazom, ne može tek tako. وَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرُ A ukoliko nema dokaza, on i dalje priča samo tako, moj imetak nalazi se, on mi je ukrao, on mi je ubio ovo, ono. Nema nikakvog dokaza, spor se rješava kako druga strana koja je optužena treba da se zakune, da kaže tako mi Allaha, ja to nisam uradio. Ja to nisam uradio. I time biva oslobođena. Ukoliko nema dokaza s jedne strane, onoga koji tuži, nema nikakvog dokaza, već samo priča, nema svjedoka, druga strana ne priznaje, već naprotiv se zaklinje da to ona nije uradila, na takav način se rješava, rješava spor. Dakle, ovaj hadis Ibn Abasa radijallahu anhuma nam pojašnjava da se ne smije prihvatiti tužba i po njoj tek tako lahko, postupati, rješavati sporove bez ikakvog dokaza koji upućuje na opravdanost i istinitost te tužbe. Naprotiv, onaj koji tuži mora donijeti dokaz, sve što ide u prilog njegovoj tužbi, dokaz, bez obzira da li to bili svjedoci ili nešto drugo, a druga strana, ukoliko nema dokaza, treba da se zakune. Pa na takav način se štite ljudski i meci, ali isto tako i ljudski, ljudski životi. Tvrdnja koja nema dokaza, ma kakva ona bila, ima od koga ona došla, od dobre osobe. Da dobra osoba dođe i optuži lošu osobu. Da dobar vjernik, onaj što kažu koji je non stop na seđadi. Optuži drugu osobu, tek tako. Ili kaže o njoj loš govor. Iznese potvoru o drugoj strani. Ili konkretno, kako se spominje u hadisu, optuži da, da mu je ukrala i metak, novac. Bez obzira što si ti dobar, koji tužiš. A ovaj koji je optužen loš, to na stranu, to je između vas i Allaha. Ti si dobar zbog svog ibadeta, ako Bog da kod Allaha. Ti si loš kod Allaha zbog takvog svog stanja. A mi ne znamo i mi nećemo suditi. Mi u ovom sporu između vas sudimo na osnovu dokaza. Donesi dokaz i bit će udovoljeno tebi. Ono što tražiš, što potražuješ kod druge strane. Nemaš dokaza, zakuni se da to nisi uradio i završeno. Dakle, bez obzira o kome se radilo tvrdnja koja nema dokaza, ona se odbacuje. Ona se odbacuje i ne prihvata se. Pa dakle, iz ovog hadisa možemo izvući brojne poruke i pouke za nas. Prije svega iz ovog hadisa vidimo da naša lijepa vjera dini islam štiti živote i metke ljudi. Čini ih zaštićenim, čini ih svetim. Ne mogu tek tako lahko tuđi imeci postati, dakle, da pređu na drugu stranu da se uzurpiraju tek tako lahko, da se od čovjeka uzme tek tako lahko i metaka, pogotovo, pogotovo život. Iz ovog hadisa zaključujemo da je osoba nevina sve dok se ne dokaže suprotno, da je osoba čista sve dok se ne dokaže suprotno. Zatim vidimo da među ljudima ima nepravde da među ljudima ima laži. Kaže poslanik Alihi Salatu Osam, kada bi se davalo ljudima ono što traže, bilo bi ljudi koji bi tražili i metke drugih i njihove živote. Lagali bi. Samo da dođu do imetka ili da određene osobe nestanu sa ovoga, ovoga svijeta. Ovaj hadis nam kako reče veliki islamski učenjak autoritet Ibn Deqik Alid, rahimahullahu ta'ala, pojašnjava najbolje kako rješavati sporove, kako se parničiti u islamu. Zatim iz ovoga hadisa vidimo da strana u parnici koja tuži da je dužna priložiti dokaz. Dokaz ne može biti svašta. Zavisno opet o dijelu o kojem je riječ. Ima u islamu propisano za određeno dijelo, ko može biti svjedok, kakav može biti svjedok, koliko svjedoka i slično. Dakle, zna se šta je dokaz. Dokaz nije da uzmeš nekoga sa ulice i dovedeš kao svjedoka. Ako takvi budu lagali, onda i oni će biti sankcionisani i slično. Ona strana koja tuži, dužna je da donese dokaz. Inače, ona će biti optužena za laž, ona će biti optužena za nepoštenje i neće se kasnije svjedočenje od takve osobe prihvatati. Zatim vidimo jasno iz ovog hadisa da presuda u sporovima, među ljudskim odnosima, biva na osnovu dokaza. I onaj koji presuđuje, sudija, sudi na osnovu dokaza, ne na osnovu toga što je neko iz njegove bližnje rodbine, ne na osnovu toga što mu se neko sviđa, ne na osnovu toga što neko ima deblji novčanik i ostalo. Sudija presuđuje na osnovu dokaza onoga što se iznese pred njim. Zatim vidimo, kako rekoh, iz ovoga hadisa da ne postoji razlika prilikom potraživanja dokaza između pravedne i nepravedne osobe, između dobre i loše osobe. Dokaz se traži od svih. Mako on bio. Zatim vidimo jasno. Kaže poslanik alihi salatu wasalam el bejinetu alel mudaji. Dokaz mora donijeti onaj koji tuži. Dakle, prvo se daje njemu prednost. Ako strana koja tuži donese dokaz, gotovo, optužena strana, je optužena i ona će biti sankcionisana. Međutim, ako ne donese dokaz, naprotiv, na drugoj strani postoji dokaz svakako da ona strana koja je optužena, jeli ona se brani i ona će biti odbranjena i njeno pravo će biti sačuvano. Međutim, ukoliko prva strana koja tuži ne donese dokaz, tada druga strana obavezno se mora zakliti. Ako nema drugih dokaza, ona se mora zakliti i time se rješava spor. Ako se ne zakune, onda prednost se daje onome koji tuži, bez obzira što i on nema takvog dokaza. Jasno kaže poslanik Alehi Salatu Osam, dokaz je dužan donijeti onaj koji tuži, a Dakle, ukoliko nema dokaza, druga strana je dužna da se zakune. Pa ukoliko se druga strana ne zakune, a prva strana nije došla sa dokazom, onda, dakle, odaziva se riječima, tvrdnjama prve, prve strane. I, dakle, u ovom hadisu je dokaz, i kako bitan, da se ne smiju slušati i zdravo zagotovo prihvatati vijesti koje nam dolaze o drugim ljudima ako mi njih znamo pouzdano kakvi su, tek tako da nam dođu vijesti, ne možemo na osnovu tih novo pristiglih vijesti mijenjati sliku o njima, mijenjati svoje mišljenje o njima, onako kako ih do sada znamo sigurno, mora nešto isto tako sigurno, jasno, svjedoci da smo mi čuli, da smo mi vidjeli ili da ti ljudi o kojima se govori to priznaju, tek tada se može promijeniti slika o njima. A na osnovu glasina, na osnovu neprovjerenih vijesti, mijenjati mišljenje o ljudima, sumnjičiti ljude, to nam nije dozvoljeno. O tome govori ovaj hadis i govori također Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu u suri Hujurat kada nam naređuje da dobro provjeravamo vijesti o drugima kako ne bismo drugima načinili zlo, nepravdu pa se posle zbog toga kajali. I dakle iz ovoga hadisa možemo izvući pravilo, a ono je da svaka tvrdnja bez dokaza je ništavna i da se odbacuje osim ukoliko optužena strana prizna. Svaka tvrdnja bez dokaza je ništavna, odbacuje se, ne uzima se jeli, u razmatranje osim ako optužena strana prizna. Dakle, Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže kada bi se davalo ljudima ono što tek tako traže, bilo bi ljudi pojedinaca koji bi tražili tuđe imetke i tuđe živote. Međutim, onaj koji traži, onaj koji tuži, dužan je da donese dokaz, a druga strana, optužena strana, ona strana koja se brani, dužna je da se zakune.